Martxoaren sortzia urbiltzen ari delarik, mobilizazioak kantolatzen ari dira mundu antzeak, baita Euskal Herrian ere, eta Euskal Herriko mugimendu feministak ere, martxoaren sortzian planto egiterat deitzen du, atzo bildu ziren baionako gaztetxean, mugimendu feminista desberdinetako hainbat kide, eta gurekin, Ahmel Etxenike, Arratxaldeon. Arratxaldeon grebalari feministen asamblada bat, sortu da, hola egiten alda, urtengo martxoaren sortziko eh, egunari begira, ordan zuretzat, martxoaren sortzia eh, zer da? Mm, Azteko martxoaren sortzia data garantzitsu bada, egun uh, ba, emazten uh, erakusten duen egun, egun bat delako, Eh, bo, beti azpi da egun ortatik eh, aratago ere doala bohoka hori eta martsoak sortzi nahizta izan nola agendan dugun data bat. Ba, urte osoan eh, eramaten den bohokaaren ba, miraila bat bezala edo dela. Bai, oso entzuten baita, zergatik egun bakar bat edo egun bai. bat emaztearen eguna batzuek diotenaz? Bai, hori da. Mm berdin hori ikusten da argiki eta mobilizazioak eta ekimenak egiten dira egun horretan, baina hori nire ustez garrantzitsuena da azpimirratza urtean zer eh, ere maten den lan eh, eta buxoka guzi hori. Eh, ba, olako egunak e, ba, zinez garrantzitsu eta izan daitezten ere gibelean bai, lan, lan asko egiten baita. Mm nazioarte mailako greba deialdi bat, bada, beraz, eh, martxoaren sortzirako, nundik uh, eh, abiatu da mugimendu hori? Ba, urten, abenduan, uh, emakumen mundu martxatuko uh, bilkura batetatik, erabakizan eskoalegian uh, greba feminista antolatzea. Uh, ganden urten, jada, Argentinan uh, greba feminista hori abiatu zen, eta hainbat egiten ere antolatu zen, eta hori, aurten mundu martxako uh, eh, asambada hortatik erabakida ere Euskal Herrian eh, eh, greba um, greba hori, mundu mailako greba hori Euskal ere uh, eramatea. Orduan, zergatik greba? Zergatik greba. Uh, ben, ikusten dut, uh, ahazoi asko ditugula greba hori egiteko. Uh, ba, gisa pairatzen ditugun indarkeria zuzenak edo zerkakoak eh, egunero uh, baitira. Uh, baina zazkiago, uh, mm, greba, lau, uh, hildu edo azutsuna jatzen ditu eta greba lau espajutan egitera deitzen du. Um, lehena izango zaintza ere moa edo, edo doainik egiten den, askotan emaztek doainik egiten duten lan hori uh, lan horretan greba egitea egun hortan. Eh, ba, izan, izan uh, eh, zaintza edo, edo zaharrenen eh, zaintza edo etxeko, etxeko lanak, lan domestikoak, ba, hori egun hortan hori ustea, uh, urtean zahar uh, diren uh, lan guzioiek uh, ba, piskat uh, edamateko eta, eta ikusezin hori ba, ba, ikustarazteko eta balioa emateko ere lan, lan hori. Ondutik eh, lan merkatua edo enplegu, enplegu greba ere egitera deitzen da, eh, ba, arrazoia litzateke eh, askotan eh, prekarioak direlako eh, emazten lanak, prekaritate handia delako emazten eh, lanetan uh, eh, kisi uh, eh, egoera bat badelarik ere emazta girelako askotan lehenak uh, kanporatuak izaten edo, edo prekaritate handiago batera eramanak. Mm. Uh, ondotik, uh, konsumo ereduari ere kritika egiten zaio eta konsumo grebara ere deitzen da. Batez ere emaztea obiektu gisa kontsideatzen eta erakusten duten uh, erakusten duen kontsumo ere du hori kritika egiteko, publizitatearen bidez, adibidez, eta azkenik, uh, azken espahua litzateke uh, ikasle, ikasle egoaren uh, espahua, ikasle ere ba, indarkeria ba, inderkeria hori pairatzen baitu, uh, emazte gisai eta ikasle izan, ki, programetan emazte, emazte eskasak izateak adibidez eragina du ondutik e, garapen pertsonalean e, eta eta hezkuntza sistema oroak uh, patriarkala baita eta horrek uh, ba, hezkuntzak uh, eh, ezitzen gaituen eginean, horrek eragina du gero gure gure etorkizunean. Eh, zaintza greba, adibidez, eh, aipatuzu, etxeko zaintza ikusten ez den zaintza hori usu emazteak, beraz, eh, hoien gain eramaiten baitute. Uh, posible ez bada, zaintza greba hori ustea, fe, egun oso bat uh, galde egiten du, adibidez? Uh, bai, uh, da, pentsatu da, uh, emazte ba, zaintza edo lan merkatua ere usta batzutan uh, zaila, zaila delako, eta behat ere zaintzaleanak uh, eh, eh, ba, ahemanak sartzen maite hortan, uh, eh, uh, aheman estuak direlako lako lanetan, eta aiei begira, pentsatu dirala ere ekimen simboliko batzu, adibidez, uh, amantalak uh, zintzilikatzea uh, etxeetan, balkoinetan, erakusteko naiz eta kreba ezin den egin, uh, ba, sustengua hor dela, eta, eta gogo hori behintzat hor edo, edo zapi ubelak ere matea egunean zehar, edo ospitaletan adibidez, eh, tenore finko batean, bat txalokada bat antolatzea, edo lako ekimen simbolikoak ere proposatuak dira. Um, Frantzian, adibidez, uh, eh, ustu deialdia tenore batetik aintzina ere egiten dela um, ba, lantxariari doakionez, eh? indarkeria ekonomikoa uh, eh, erren kasua sartuz, lantxarien kasuan adibidez, eh, ba ez da ez ezaguna, ez azpi mila euro inguru gutiago bat azbeste urtean apagatuak baitira emazteak zenbakietan, tenorearena aipatu izan da, berdin? Bai, uh, atzoko esan badan uh, aipatu zen kreba hori, eh, kreba hori ze, ze motakoa izan, bertzen edo aipatu da. Eta, eta bai, Frantzia mailan eginen den grebak, uh, greba eginen da lauak hogei gutitatik goiti, hori baita erran duzu bezala uh, emazteak ordainduak izan gabe ten hori hortatik eh, goitzi, emaztak, ez dira ordeinduak uh, eh, lanean. Uh, ba, desberdintasun hori baita lantxarietan gizon eta emazten artean. Mm -hmm. uh, Egia ezan haipatu da eta pentsatu da estapen batean uh, olako zerbaiten egitea ipar euskolegian ere, baina uh, ikusiz uh, epeetan labur gabiltzala uh, azkenean ba, greba horoko bat etara daitzea erabaki da eta, eta berdin gerora begira bai olako lanketa teknikoago bat ere, ere garatzea. Greba orokor bat, beraz eh, zer nahi du, eh, lana ustea, greba deialdi ofiziala da, uh, gana joan barda, da, uh, kasu hortan greban zarela erraitea? Um, bai, atzo bildu talde hori, uh, da greba horren uh, dinamizatzaile eta antolatzaile, baina ondotik uh, ba beste eragile batzuk ere juntatu dira uh, juntatu dira gure, gure grebara, izan haintzina uh, edazutik edo, edo lab sinikatua adibidez, eta hortan bai uh, azpin da adibidez lan uh, edo enplegu grebara deitzeko uh, pisu eta garrantzia duela sindikatu batek ere ere sustengoa eta sindikatuak berak deitzea grebara, mm. eraz, uh, eh, hortatik eh, eh, bai badela olako um, gogo bat ere sindikatuen bidez uh, greba hori sustengatzeko. Martxoaren sortzian, beraz, mobilizazioak edo izango dira? Uh, bai, martxoak sortzia baino lehen greba giro hori ere piskat pizteko, pisteko, uh, antolatu ditugu itzordu batzuk, Eh, lehena martxoak eh, lau eh, litzateke igandez, bai gaztetxean ere bai, bat banderola eta painketa egun bat antolatzea zen ideia greba giro hori bai, zabaltzeko eta pizteko. Mm. Eta da itzordua zizpan igandean, martxoaren hori lauean, eta ondotik greba bezperan, hau da martxoak zazpin, antolatu dugu bai honako gaziketan, uh, bertsu poteo feminista bat uh, e, Madisarasua eta Miren e, Artetxe bertsulariekin. eta horri zordua sinan uh, eman dugu zazpietan, ahatzeko zazpietan. Eta piskat berdin ere uh, greba giro hori uh, ba, sentiarazteko eta, eta biharamuneko grebara deitzeko, eta, eta eginen dutenak ere uh, ba, piskat horretan sartzeko eta girotzeko egun hori. Mm. Eh, ah, galdera bat ez dudana eh, egin, baina eh, greba hori martxoaren sortzikoa, emaztea ibakrik zuzendua da? Bai, uh, ba ez da da, izan dira biztanda hori buruz, baina martxoaren sortziko greba, uh, emazten greba izatea, helburua emazten greba izatea da, uh, Ba, greba horren uh, ahaztoiak, ba, emaztek baititugu pairatzen, eta emazteak girelako horren horren hartzaile zuzenak, beraz, eh, erabakitzen bai, uh, eh, greba emaztena izatea. Armel Etxenike, ramezala gurekin eh, genuen, ah, beraz, martxoaren sortzia hor biltzen delarik, eta atzo, beraz, uh, asambladan bildu baitzin ezten, uh, martxoaren sortziari begira, borroka egun, hori begira, mileskera.